bayon qildilar yoyinki amaliy sunnatlari bilan ko'rsatdilar yoyinki taqririy sunnatlari bilan ko'rsatdilar avvalgi darsimizda hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak so'zlari bo'lsa sunnat bo'lsa so'zlari va amaliy ishlari va o'zlarining taqririy bayonlarini o'z ichiga oladi ya'ni taqririy bayon deyishdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida biror bir ish qilingan bo'lsa bu ishni man qilmagan bo'lsalar bu sunnatni biz taqririy bayonlari deb bilamiz bu narsa bizga hujjat bo'ladiki bu amal qilishlik sunnat bo'lib qoladi Demak, inson hayotda yashar ekan o'zining ehtiyojotlarini ta'minlashlikda majburdir biror sohaga ergashishlikka. Ba'zi kishilar bilgan holatda ergashadi. Ba'zilar bilmagan holatda ergashadi. Misol qilib olganimizda farzand tug'ilishligi bilan unga dinga mansub bo'lganlar ham hech qanday bir dinga mansub bo'lmasdan olamni tabiat yaratdi deganlar ham o'ziga xos bir maslakka ergashishlikka majburdir bola tug'ilishligi bilan qandaydir bir harakatlar sodir bo'la boshlaydi bola tug'ilishligi bilan bu bolaning tug'ilganligini e'lon qilish, uni boshqalar muborakbod qilish, unga biror bir nom qo'yish yoinki shu bolaning tug'ilganligini e'lon qilib biror bir narsa bir ziyofat uyushtirish xullas bola tug'ilganidan inson tug'ilganidan tortib to o'lguncha oxirgi o'limida ham o'lgandan keyin bir narsa qilishadi xoh uni shu ustiboshi bilan boring ko'mib tashlashsin yo ustiboshini olib qolib ko'mishsin yoinki ustiboshini olgandan keyin bir yuvishib ko'mish yoinki yuvgandan keyin o'ziga xos bir yuvishni bir shakli bilan xullas hayotdan to tug'ilgandan tortib o'lguncha va vafot qilgandan keyin ham qandaydir bir maslakka inson xohlasa ham xohlamasa ham ergashadi har qanday dinga mansub bo'lganlar ham ergashadi dinga hech qanday mansub bo'lmaganlar ham ergashadi shuning uchun alloh subhanahu va taolo bizni yo'qdan bor qilib yaratib bizni o'z holimizda tashlab qo'ygani yo'q bizni har bir hayotimizdagi amalda nima narsa yaxshi bo'lsa shunga yo'lladi buni qur'oni karim bilan yo'lladi hadisi muborak bilan yo'lladi yo amaliy sunnat bilan yo taqririy bayon bilan yo'lladi mana bu alloh subhanahu va taoloning bizga eng katta marhamatlaridan biridir shuning uchun mo'min kishi o'zining hayotida amallari bir necha qismni o'z ichiga oladi. Mo'min kishi tarafidan mutlaqo ixtiyori yo'q bo'lgan amallarga ma'murdir. Bu farz amalidir. Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Farz ham ikki qism bo'ldi. Farzi ayn. Bu har bir musulmon kishi va ayolga farz bo'ldi. Farzi kifoya farzi kifoya musulmonlar kifoya qilgidek miqdordagi musulmonlarning bilishligi farz bo'ldi. Ya'ni bu bitta odam bajarib qo'ysa degan ma'no tushunib qolinmasligi kerak. Masalan, aytaylik, janoza namozi farzi kifoyadir. Farzi kifoya bu bajarilmay qolsa, hamma musulmonlar gunohkor bo'ladi. agar bir kishi vafot qilsayu janoza namozi o'qilmay qolsa hamma musulmonlar shu diyordagi musulmonlar gunohkor bo'ladi agar shu bajarilsa boshqa bajarmagan musulmonlarning tarafidan soqit bo'ladi bu farzi kifoya masalan yana farzi kifoyalardan bittasi dinsizlarning ko'p ilmlarini islomga qarshi hujum qilgan vaqtlarda ularni daf qilib qaytarolmaydigan olimlarni bo'lishligi ham farzi kifoyadir birodarlar ya'ni islomga qarshi shubhalarni aytib islom bu mana bunday shubhalar bor deb o'zini tushunmagan fikrlarni tarqatgan vaqtida ularning shubhalarini rad qilib tashlaydigan islom olimlarining bo'lishligi rad qilolmaydigan darajada bo'lishligi farzi kifoyadir birodar farzi ayn namoz durust bo'ladigan miqdorda qiroat ilmini bilishlik farzi ayndir. Halol, harom ilmlarni bilishlik farzi ayndir. Bir kishi savdo bilan shug'ullansa, savdo ilmini bilishlik farzi aynga aylanadi. Savdo bilan shug'ullanmaguncha savdo ilmini bilishlik farz ayn bo'lmay turadi. bir odam turmush qilishligidan ilgari turmush ya'ni nikoh taloq ilmlarini bilishlik farz bo'lmay turadi u nikoh turmush qilishligi bilan nikoh va taloq ilmlarini bilishlik farzi ayn bo'ladi xullas hayoti birinchi farzi kifoya farzi ayn bo'lsa vojib amallar bilan va sunnati muakkada sunnati zavoid ya'ni mustahab amallar makruh makruhi tahrimiy makruhi tanzihiy va muboh amallarini o'z ichiga oladi albatta harom bo'lgan amallarni ham o'z ichiga oladi mo'min kishiga ba'zi narsalarni qilish farzi ayn bo'lsa ba'zi narsalar farzi kifoya ba'zi amallar vojib ba'zi amallar unga qilishlik muboh ya'ni ruxsat qilsa savob bo'lmaydi ya'ni qilmasa gunohkor bo'lmaydi muboh amallar ba'zi amallar makruh tahrimiy ya'ni haromga yaqinroq turadi ba'zi amallar makruhi tanzihiy halolga yaqinroq turadi mana bu hayotdagi amallar shu ishlarni o'z ichiga oladi albatta biz sunnat amalini avvalda gapirib o'tdik. Sunnat bu sunnati muakkada kuchli sunnatlar. Ba'zi amallar bo'lsa sunnati zavoiddir. Mo'min kishining hayotida biror bir amal yo'qki, o'zining ixtiyori bilan bajarib ketaveradigan. Magar dunyo ishlarida ixtiyorlidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum dunyo ishinglarni o'zingizlar biluvchiroqsizlar dedilar albatta bir odamga zarar yetkazadigan uslub topilmaydi. dunyo ishlarini ham o'ziga xos bir qoidalari borki u islom shariatida to'la bayon qilingan shuning uchun ham biz ko'p amallarimizda sunnat amallarini esdan chiqarganmiz yoyinki esimizda bo'lsa amal qilmaymiz shuning uchun bugungi darsimizni avvalgi darsimizni davomi qilib agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deb ayting ey Muhammad alayhissalom deyapti Alloh taolo shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda sizlarga namuna bor, yaxshi namuna bor. Kimga? Allohdan umid qilishlik sifati bo'lgan odamga. Qiyomat kunini umid qilgan kishiga va Allohni ko'p yod qilgan kishiga. Demak, Allohni umid qilgan, qiyomat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod qilgan odamgina shu sifatga ega bo'lgan odamgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga namuna qilib oladi. agar shu sifatlar bo'lmagan kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ziga namuna qilmaydi bu qattiq gap bo'lyapti birodarlar shuning uchun takror avvalgi darsimizda bir qisman so'zni aytamiz qanday amal bo'lishligidan qat'iy nazar siz bir xohlasangiz ham xohlamasangiz ham birovga ergashasiz yoinki menga e'tibori yo'q bu qilayotgan ishni deysiz yoinki e'tibori bor menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu amalda shu soatda nima amal qilganlar men shuni bilmoqligim kerakki men ergashay olloh meni yaxshi ko'rsin gunohlarimni mag'firat qilsin deydi takror aytamiz oddiy amal tahoratxonaga kirganda yo o'ng oyog'imiz bilan yo chap oyog'imiz bilan yo ikkov oyog'imiz bilan ohlab albatta belimiz bilan kirmaymiz hech qachon qandaydir bir yo'lga ergashamiz yoyinki mutlaqo ergashmaymizda men e'tiborga olmayman bu soatda deydi bu e'tiborga olmagan odam Allohni ko'p yod qilmagan odam hisoblanadi har bir soatda biz xohlasak ham xohlamasak ham ergashamiz ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki men bu narsalarni e'tiborga olmayman ba'zi narsalar men bu dindan deb bilmayman deb o'zicha o'zining qilayotgan amallarini xato amallarni bekitmoqchi bo'lishi ham mumkin misol qilib aytganimizda bu gapi kizbdir birodarlar chunki mabodo oddiy narsani aytaylik bir kishi o'zini yuvinayotgan vaqtda g'usul qilmoqchi bo'lsa soatga yaqin vaqt sarf qiladi buni e'tibor beradi bunga. O'zini pokiza bo'lishligiga e'tibor beradi. Shu pokiza bo'lishlikni qandaydir bir kishiga ergashadi. Yo'inki mutlaqo hali aytib o'tganimizdek e'tiborga olmasdan yuviladi. Bu takror aytamiz g'ofillik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday yuvinganlar bo'lsa shunday yuvinaman deyish bu narsa sunnatdir. Bu Allohni zikridir. o'ylamasinki men rasuliga ergashaman lekin bu ishlarni men e'tiborga olmayman men birovga ergashayotganim yo'q demasin kishi birovda ko'rgan narsasiga taqlid qilib hayot kechiradi har bir narsada shunday bo'ladi hayotlardagi ishida o'zi bilan ollohni o'rtasida xoli bo'lib aytilsin ayt o'zingga oshkor ayt sen kimga ergashyapsan hozir shu amalingda desin o'zi javobini o'zi bersin qandaydir bir kishilarga ergashib ish qiladi. Shuning uchun biz hozir o'zimizni tug'ilgan vaqtimizda nima qilishlik sunnatligini biz bilmaymiz birodarlar. Chunki tug'ilgan vaqtimizda bizda aqlimiz boshqa narsamiz bo'lmaydi. lekin farzandimiz tug'ilgandan boshlaylikda shu farzandimiz tug'ilgandan boshlab biz nima amallarni qilsak shu farzandimizga nisbatan sunnat bo'ladi qaysi amallarni qilsak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga muvofiq bo'ladi mana bu haqda bugungi darsimizni farzandning tug'ilganidan boshlaylik agarki bizni hayotimiz to'g'rilanmay qolgan bo'lsa ham farzandlarimizning hayoti to'g'rilanib qolsa birinchi inson farzand talabida bo'lishlik o'zi mustahab amaldir ollohdan farzand talab qilishlik o'zi mustahab amallardan hisoblanadi va farzand ko'rgandan keyin qiz ko'rsa xohlamaslik o'zini g'azablanishligi bu makruh amallardan hisoblanadi farzand tug'ilgan vaqtda uni xabarini berishlik bu ham mustahab amallardan hisoblanadi farzand tug'ilgan vaqtida unga azon va iqoma aytishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtda tahnik biror bir katta amallik olimni oldiga olib borib biror bir narsani xurmo bo'lsa yaxshiroq, xurmoni chaynatib uni og'ziga shuni suvini tomizishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Undan keyin aqiqa haqida farzandning shukronasiga o'g'il bolaga qodir bo'lsa ikkita qo'y yoyinki qiz bola bo'lsa bitta qo'y va shuni so'ygan yettinchi kunda bo'lishligi haqida inshaalloh o'zi o'rinda aytamiz shu aqiqa qilgan kunda sochini olib siz sochini tarozida tortib shunchalik miqdorda kumushni sadaqa qilishlik mustahab amallardan hisoblanadi va uning nomini qo'yish va farzandni xatna qilish qiz bola bo'lsa farzandning qulog'ini kelajak vaqtida biror bir taqinchoq taqishlik uchun qulog'ini teshishlik ruxsatmi yo'qmi qulog'ini teshishlik kelajak hayotida ziynatlanishligi uchun bunga mustahab amallardan hisoblanadi. Mana bu hukmlar biz qilishligimiz bola tug'ildi. Men nima qilay? Qaysi amalni qilsam sunnatga muvofiq ishlar qilaman degan narsaga biz majburmiz. Agar xohlamasak bu narsani qandaydir boshqalarning yo'liga ergashamiz. Hozirgi vaqtda tuturuqsiz bir hayot vujudga kelgan. Hozir odamlar islomning haqiqatini bilishmasalar, tug'ilgan kuni bir yilligi, ikki yilligi, uch yilligi va hokazo bu tillo to'y va birlam va bu hokazo to'ylarni to 80 va 90 ga kirguncha olib ketaveradi. Xohlasa ham, xohlamasa ham bir qandaydir bir yo'lni topadi. odamlar agar takri bu inson tabiatidagi fitrat alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa bu narsalarda aytsin kimga ergashyapman deb savol qilsin o'ziga agar inson sunnatga ergashmasa albatta bid'at tarafidan bo'lib ham kofirlarning yo'liga ergashib ketib qolib kim bir toifaga o'zini o'xshatsa shular jumlasidan bo'lib qoladi aytsin bu narsalarni e'tibori yo'q degan odamlar o'zi hech narsa qilmayapti bola tug'ilishligi bilan shun bilan damini chiqarmasdan shu vaqtda ushlaganicha hech narsa qilmasdan bolani tug'ilganligini ham e'lon qilmasdan shundaylikcha o'tyaptimi islomni masxara qilgan toifalar nima qilishyapti bolasi tug'ilgan vaqtida qandaydir bir yo'lni topib ergashishyaptimi va uni madaniyat deyishyapti madaniyat deyishlik bilan sunnat amallar qoloqlik deb e'tibor beryapti Demak, maqsad islomning yo'lini qoralash emas. Qoralash, lekin undan boshqa bir yo'lga sizni top berib, islomning yo'lidan chiqarish hamdir. Shuning uchun biz birodarlar majburmiz har bir sohada bir yo'lga ergashishlikka. Bundan biz tashqariga chiqa olmaymiz. Xohlaylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga tuzib bergan yo'lga ergashaylik, xohlaylik boshqalarning yo'liga ergashib ketaylik. rasululloh sollallohu alayhi vasallamda yaxshi namuna bor bizga deb ollohdan umidvor bo'lib ollohni ko'p yod olib qiyomat kunini umid qilib shunga ergashaylik ho bunda ajrlanamiz ergashmasak ajrdan mahrum bo'libgina qolmasdan boshqalarni yo'liga qasd qilib ergashilsa shular jumlasidan bo'lib ketib qoladi alloh subhanahu va taolo ning marhamati takror aytamiz hayotda qaysi bir holat bo'lsa alloh subhanahu va taolo shuni bizga kitobida hadisda sunnati amaliyda taqririy bayonda bayon qilib berdi hatto farzand turmush qilib nikohlanib o'zining oilasi bilan qo'shilayotgan vaqtda ham sunnat amal nima ekanligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga ta'lim berdilar va shunda maxsus o'zlarining duolarini ta'lim berdilar va shunga ajr va'da qildilar mana bu narsani islom rahboniyat emas ekanligini tarki dunyochilik emas ekanligini e'lon qildi va bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam turmush qilishlik mening yo'lim bu yo'limdan bosh tortgan mendan emas dedilar islomda demak rahboniyat yo'q bola chaqadan voz kechib nasorolarga o'xshagan ular tarki dunyo qilib tog'u toshga chiqib farzandlaridan voz kechib ketishlik yo'q va yana tarki dunyochilik qilib yuvinmasdan qanchalik yuvinmasa shunchalik ulug' kishi bo'lib ketib qoladigan fikrlar islomda yo'qdir shuning uchun farzandni talab qilib farzand ko'rish maqsadida turmush qilishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam targ'ib qildilarki, farzand ko'radigan oiladan turmush qilishlikka. Tazawwajul vadud al-vadud fa inni mukafirun bikumul anbiya yawmal qiyamah. Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. farzand ko'radigan, farzand ko'radigan ayolga turmush qilinglar Men payg'ambarlar oldida sizlar bilan qiyomat kuni ko'payib turishlik bilan faxrlanaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farzand ko'rgandan keyin farzandi ketib qolgan kishini ham katta ajrlik ekanligini sabr qilsa, buni ham aytdilar. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga keldilarda bir o'g'illari bor edi. O'g'illarini yetalab, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yaxshi ko'rasanmi dedilar. Ya Rasululloh, ahabbakallohu Sizni ham menga Alloh yaxshi ko'rsatsin, shu bolani menga yaxshi ko'rsatgan ko'rsatgandek, shunaqa yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u bolani ko'rmay qoldilar. falonchini o'g'li nima bo'ldi dedilar. Shunda aytishdilarki, yo Rasululloh vafot qildi" dedi. Dadalarini chaqirib aytdilarki, an la ta'tiya baban min abwabil jannati illa yantaziruka alayh." Faqala alahu ya Rasululloh aw Qala Aytdilarki, sabr qildingizmi deb sabr qilganligini aytgandan keyin aytdilarki, jannat darvozalaridan qaysinisiga kelsang seni kutib turganligini do'st tutasanmi dedi. ya'ni sen shu bolangni o'tib ketganligiga sabr qilsang jannat darvozalarini qayerga borsang seni kutib turibdi dedilar shunda aytdilarki bir kishi turib shu odamga xosmi bu so'z yo hammamizgami deganlarda hammanglarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam man kana lahu faratan min ummati dakhala al-jannah فقالت عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط يا موفقة قالت من لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي kim ikkita farzandni o'zidan ilgari oxiratga jo'natgan bo'lsa jannatga kiradi dedilar farod ko'proq kamolot yoshiga yetmagan bolalarni aytiladi oysha roziyallohu anhu aytdilarki ota onam fido bo'lsin bitta farzandni jo'natgan bo'lsa dedilar. bitta farzandni jo'natgan bo'lsa ham shu mukofotdir bir odam farzandi bo'lmasa ya'ni jo'natadigan farzandi bo'lmasa dedilar. shunda aytdilarki ummatimni ummatimdan oldin borib kutib turadigan menman dedilar menga o'xshagan farati yo'q dedilar oldin borib kutib turadigani yo'q dedilar men uni kutib turaman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga mauiza qilganlarida يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا له حج لها حجابا من النار فقالت امرأة وإثنان فقال عليه السلام وإثنان payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ayollarga biror ayolni uchta farzandi vafot qilgan bo'lsa ular jahannam o'tidan bularga parda bo'ladi dedilar bir ayol turib ikkitasi dedilar ikkitasi ham shunday dedilar. Xullas islomda bir kishi uylansa-yu, farzand ko'rsa, farzandi vafot qilib ketsa, bun bilan ma'yus bo'lishligi yo'q. Unga islom javob bergan. U farzandi o'tkizgan farzandini o'zidan ilgari kuzatgan kishilar jannat darvozalari kutib turishligini va'da qilingan albatta bu birodarlar iymonli kishilar islomga amal qilgan kishilarga bo'lmasam yahudlar ham farzandi o'ladi nasorolarning ham farzandi o'ladi faqat islomdagi kishilarga va sabr qilolmagan kishilarga mashorat ya'ni bir kishi farzand ko'rganda men farzand ko'rdim deb o'zining qarindoshlariga, yaqinlariga bashorat berishlik mustahabdir, birodarlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga farzand berishligini bashoratini jo'natdi. Fabashsharnahu bi gulamin halim. Ibrohim alayhissalomni elchilari, malaikalar kelib, sizga o'g'il farzandni Alloh taolo bashoratini beryapti deb tug'ilishlardan ilgari ham xabar berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida Suvayba ismli ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilganliklarini qarindoshlari Abu Lahabga xabar jo'natdi. Abu Lahab Suvaybani hojati edi. abdullohni abdulloh o'g'il ko'rdi deb farzandni bashoratini berdi abu lahab shu kunda shu cho'risi suvaybani ozod qildi xursandligiga demak biz boshqa hadislar hammasidan shuni bilamizki qachonki bir kishi farzand ko'rsa farzandning bashoratini berish sunnat va bashoratni qabul qilib biror bir sovg'a berishlik ham shu mustahab amallarga kiradi. Ya'ni mashru amallarga kiradi. Bolaning qulog'iga azon aytishlik va iqoma aytishlik shu haqda ham mana shu mumkinmi, yo'qmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'zlarining Shu'abul Iymon kitoblarida rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفع رفعت رفعت عنه أم الصبيان ya'ni biror bir farzand tug'ilgan bo'lsa bir kishiga uni o'ng qulog'iga azon aytsin dedilar chap qulog'iga iqoma aytsin buni sibyon shu bolalarning onasi uni ko'tarib tursin dedilar. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham Hasan ibn Ali Imom Hasan tug'ilganlarida quloqlariga, o'ng quloqlariga tug'ilgan kunda azon aytdilar va chap quloqiga azon aytdilar. Bu ba'zi bir rivoyatlarda buni isnodida zaiflik bor deydi, boshqa hadislar buni quvvatlaydi albatta. azonni siri mumkinki shu bo'lishligi birinchi insonning qulog'iga chalinadigan so'z yaratuvchisining ismi bo'lsin va allohning buyukligi va najotga yurishlikka va butun namozga yurishlikka bo'lgan e'lonni birinchi marta qulog'iga eshittirilishlik xuddi bu dunyodan ketayotgan soatida ham ollohni ismini talqin qilinib turiladi dunyoga kelgan vaqtida ham ollohning ismi talqin qilinsin va Allohning ismi dunyodan ketayotganda ham talqin qilinishlik bu sunnat amallardan. Tahnik farzandning og'ziga xurmo yoki chaylab, shuni suvini yoki inson o'zini og'zini suvidan ozgina bir amallik olimlarni shunday tahlik tabarruk qildirishlik durustmi, yo'qmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abu Musa Ash'ariydan rivoyat qilinadiki, Abu Musa Ash'ariy aytadilarki, menga bir farzand tug'ildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga olib keldim. Nom qo'yganlar Ibrohim deb va bir xurmo bilan og'ziga suvini tomizib qo'ydilar. Imom Buxoriy Imom Muslimning rivoyatlardan boshqa bir qo'shimchasi ham borki, u ya'ni abu muso ashariyning farzandlari ibrohimni barakot bilan duo qildilar va menga qaytarib berdilar abu muso ashariyning katta farzandlari edi o'sha xullas bu haqda juda ko'p rivoyatlar bor faqat biz keraklik bittasini rivoyatini aytib ketamiz aqiqa haqida aqiqa sunnatmi durustmi mana shu haqda Aqiqaning hukmlari qanday? Mana bu haqda ko'p savollar qilinadi, birodarlar. Farzand voyaga yetib boryapti. Aqiqaning birinchi mustahabligiga ko'p dalillar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali va Husayn ibn Ali ikkovlariga ham ikkitadan qo'chqor so'yib aqiqa qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, sahobalardan bittalari rivoyat qilib bolani 7-kunida nom qo'yishlikka va uning sochini oldirishlikka va uning jonibidan aqiqa qilishlikka buyurdilar. Imom Termiziyning rivoyatlari. Muraydatul Aslamiy aytadilarki, johiliyat vaqtida bizlarga farzand tug'ilganda bir qo'y so'yilardida boshini shu qo'yni qoni bilan bir surtib qo'yilardi. Islom kelgandan keyin biz bitta qo'y so'ydik va sochini oldik va za'faron bilan boshini za'faron surtib qo'ydik. Za'faron bu xushbo'y bolaning yangi tug'ilgan vaqtidagi bo'ylarini ketkizadigan xushbo'y muloyim va bolaning boshiga davo bo'ladigan ya'ni dori narsadir shuni tushunishimiz kerakki demak bola tug'ilgan vaqtida uning shukronasiga yettinchi kuni qo'y so'yishlik aqiqa va boshini sochini olishligimiz va za'faron mabodo topollasak shu narsani boshiga surtishligimiz va uning boshini sochini miqdorida kumushni tortib ehson qilishligimiz mustahab amallardandir. Tashvish qilinmasin, buncha og'ir kelmaydi birodarlar. Bu kumush nihoyat bu bolaning sochi oz bo'ladi, uni shu miqdorda kumushni tortib ehson qilishlik bu mustahab amallardandir. Biz hozir aytib o'tganimizdek, aqiqa bo'lganda 7-kunida qilishlik tav to'lib qolsa. bu 14 va 21 kunlarda aqida qilinadi. Mabodo bir kishidan aqida pavt bo'lgan bo'lsa, shu o'zi yoshi ulg'ayganda ham aqida qilib qo'ysa mumkin, ruxsat Qilmasa ham hech narsa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aqidaga targ'ib qildilar. Al-valadu murtahinun bi aqidatihi. bola o'zining aqiqasiga garovlangandir. Biz mana bu sunnatni qilmaganimizdan keyin majbur bo'lyapmiz bir qandaydir bir narsa ixtiro qilishlikka. Mana hozirgi vaqtda qilinayotgan ishlar hammasi sunnatga xilof bo'lgan ishlardir. Haqiqani pulini, qo'yni pulini ehson qilish yoki go'shtini xom berishlik Bu sunnatga xilofdir, birodarlar. Bir narsa mashru bo'lgandan keyin shu mashru bo'lgan narsani qilmoqligimiz kerak. Masalan, Ka'batullohga borganimizda biz qurbonlik qilamiz. Qurbonlikni agar pulini berib qo'ysak, qurbonlik bo'lmaydi, birodarlar. Hozirgi vaqtda hajga borayotgan kishilar pulini jamlab berilyapti, u qurbonlik qiladigan hay'atlarga topshirilyapti ular shu uch kunni ichida qurbonlik qilib go'shtlarni maxsus sallojalarga solib och mamlakatlarga yetkazib berishlikka harakat qilishadi shu uch kunni ichida so'yilishlik shart shunga o'xshagan aqiqa ham so'yilinishlik go'shtini pishirib ziyofat uyushtirilishlik shartdir suvagini sindirish va sindirmaslik haqida aksar ulamolar suvagini sindirmasdan pishirishlikni afzal ko'rishganlar chunki saxovatlikka dalolat qiladi bolaning tug'ilganligini hurmatiga dalolat qiladi va tafaulki shu bola nihoyatda bir komil saxovatli kishi bo'lishligiga dalolat qilsin degan yaxshi fikr yaxshi o'yga dalolat qiladi Chunki suyak sindirilmagan holatda go'shtni taqsim qilinishligi bu ancha saxovatli kishining yaxshi narsani birovning oldiga qo'yishligiga dalolat qiladi. Suyak sindirilishligi bilan u narsa kichkina va ko'r haqorat bo'lib kam bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu haqda suvagini sindirilishlik, sindirilmaslik haqida rivoyat qilingan hadislar aniq emas birodarlar. Ulamolar shu narsani mustahab ko'rishganlar. Undan tashqari yana bir yaxshi niyatki, suvagi bolaga garovlangan bo'lsa, bolani ham suvagi sinmasdan o'ssin degan fikrga dalolat qiladi. Bo'lmasam suvagini sindirilsa, unga hech qanday zarari yo'q. Ammo suvagini olib, bir dakaga solib, uni bir joyga olib borib ko'mish bu narsalar hammasi xilof sunnatdir. Go'shtni egasi yesin, suvagini egasiga bersin. Shunday bo'lmoqligi kerak. Bu yedirish, taomlantirishlikning sharafiga dalolat qilishlik uchun suvagi sindirilmaydi va bolaning suvagini sinmasdan kamolat topishligiga bir dalolat qiladi. Aqiqada qurbonlikka o'xshagan ishtirok durust emasdir. Ya'ni molni yetti kishi so'yishligi, tuyani yetti kishligi so'yishligi mumkin bo'lardi. Aqiqada odatda qo'y so'yiladi xolos. Aqiqaning sarf qilinadigan joylar ko'proq qo'shnilar va birodarlar bo'lmoqligi kerak chunki farzandning bashoratini ko'proq hamsoyalar va birodarlarni bilishligiga harakat qilmoqligi kerak hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam aqidani so'yayotganlarida bismillah allohumma laka va ilayka deb hadihi aqiqatu fulan deb ismini nomladilar yo olloh bu narsa o'zing tarafingdan menga berildi o'zingga bag'ishlayapman bu narsani. Bu falonchini aqiqasi deb qo'ydilar 7-kunga xos qilishlik haqida biz bunaqa hikmatlarni ko'p bayon qilishlik darsimizda odat bo'lmasa ham, ba'zi odamlar bir qalblarda bir biz chunki moddiy falsafada yashaganligi uchun bir qitiq paydo bo'lganki, shuni bir illatlarni ham bilsak degan. Ana shu qitiqiga uchun ozgina gapirib qo'yamiz. Bir hafta hafta 7 sonida o'zi ancha ko'p narsalar bor. hafta bilan insonning bir kamolot hayotdagi kunlarning o'zgarish bosqichining bir bosqichini bosib o'tadi bular yetti kun haftaning yetti kunidan keyin kunlar takrorlanadi alloh subhanahu va taolo bu butun koinot yerni olti kun to'ladi yettinchi kun kelishligi bilan yaratdi shuning uchun yettinchi kun baribir bu o'ziga xos bir sirlarni tashkil qiladi ko'p narsalar yettini sab'ai sayyora, 7ta sayyora, haftaning kunlarining yettiligi va mana bu ona onaning qornida bolani 7 oylikda kamol topishligi. Shunga o'xshagan 7 raqamida nihoyatda ko'p sirlar bor. Biz avvalgi darslarimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Ismlashlik ham shu 7-kunida bo'lishligiga harakat qilmoqligimiz kerak. Lekin ba'zi bolalarning tug'ilishligi va ularning qo'llariga tegishligi ota-onalarning ixtiyoridan chiqib ketgan ko'p o'rinlarda bo'lganligi uchun uni nomlashlik ham o'zining ayni aytilgan kunda nomlanmaydi birodarlar. Nom qo'yishlik haqida yaxshi nom qo'yishlik keraklik bu otaning otadagi farzandning haqqidir. Agar farzandga yaxshi nom qo'yilmasa, ota-ona javobgardir. non qo'yishlikda ham birodarlar baribir birovlarga ergashamiz yo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz yoinki boshqalarga ergashamiz shuning uchun ham nima uchun nom qo'yilgan maxsus kitoblar vujudga keladi nima uchun islomga ergashib qolinmasligi uchun vujudga keltiriladi islom o'ziga xos bir nomlarni ollohning bandasi bo'ladigan ifodalash nomlarni qo'yishlikka chaqirgan ba'zi nomlardan man qilgan islom biror bir sohani qo'ygan emaski hayotda o'zi islom nizomlikni davo qilar ekan olloh tarafidan kelganligini davo qilar ekan va muhammad alayhissalomga ulug' payg'ambar olib kelganligini davo qilar ekan hayotning hamma muammosiga javob bergan biror bir muammo qolgan emaski ollohning marhamati takror aytamiz bu narsa yigirma uch yilda kamol topgan bu targ'ibot vositalari yo'q davrda kamol topgan odamlar alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatgan biror bir islomning dushmani aytolmaydiki bularning targ'ibot vositalari kuchligidi shuning uchun shuncha maydonga tarqatolmaganda deyolmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida suratkashlik rivojlanmagan balki suratkashlikka qattiq jang e'lon qilganlar shunday bo'lib bo'lsa ham hamma shamoillari u kishining axloqlari ko'rinishlari liboslari hamma holatlari saqlanib qolgan Bu Alloh subhanahu va taoloning bir mo'jizasi bo'ldi. Shuning uchun nom qo'yishlikda qaysi narsalar mustahab, qaysi narsalar bu makruh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Tasammu bi asma'il anbiya'i", payg'ambarlar nomi bilan nomlanglar farzandinglarni dedilar. "Va ahabbul asma'i ilallohi Abdulloh va Abdurrahman". ismlarning Allohga eng suyimlisi Abdulloh va Abdurrahmon dedilar. Eng sodiqi, to'g'risi Haris hamma. Ya'ni Haris inson haqiqatda insonning sifati harisdir. Ya'ni bundan murod doim dehqondir. Inson hayotda yashar ekan, yer bilan birga yashaydi. Mana bu eng to'g'risi dedilar. Eng qabiha harb murra degan nomlar. Harb jang degani murra atsuvoy degani mana bunaqa nomlar eng suniy nomlar bizni tarafimizda ham birodarlar nihoyatda suniy nomlarni qo'yilishligi mana bu islomiy dunyoqarash bo'lmaganligidan vujudga ketgan juda ko'p odamlar hamma savol javob bo'laversayu nomim so'ralmasa deydi ba'zi odamlar hijolat bo'ladiki nomini ko'pchilik orasida aytishmaydi insonlar uni har xil niyatlar bilan qo'yishadi qanday niyat qilishligidan qat'iy nazar durustmas nom durust bo'lib qolmaydi masalan nomlarni ichida bo'rivoy bu narsalar boltavoy peshovoy bu narsalar hammasi johiliyatni qoldi mana xususan ahli ilm bo'lib qolgan kishilarning nomi boshqacha bo'lishligi bilan nihoyat darajada odam hijolat bo'ladi savol bo'ladiki bir kishining nomi ikkita bo'lsa bo'ladimi nomi ikkita va uchta bo'lishligi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mashhur nomlari oltita bo'lgan shuning uchun ba'zida bir nomlari ikkita bo'lishligi bilan unga hech qanday xilof sunnat bo'lmaydi nomlar ichida hozirgi vaqtda ko'tarinki ruhida bo'lsin deb shariatga zid bo'luvchi nomlar qo'yilishligi kerak chunki nomlarni ba'zi davrlarda shu kitobdagidan boshqa nom qo'yishingiz mumkin emas deb majbur qilingan Nima uchun nomi islomiy bo'lib qolmasin? Nomizdan islomning bo'yi ketirmasin. Mana bu narsani bu narsa hatto bu narsaga ko'p kishilar duchor bo'ladi. Malikul Muluk podshohlarning podshohi bu nom makruhdir. Harom balki. Malikul Muluk Alloh subhanahu va taolo. Sultonus Salotin sultonlarning sultoni. shoh ham shoh shohlarning shohi alloh subhanahu va taolodir bu sifatlarni egasi bu ma'noda bu agarchi bu nom asmoul husnodan bo'lmasa ham buning ma'nosi alloh subhanahu va taoloning o'zidan boshqaga iste'mol qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ollohni huzuridagi eng xor nom malikul amlo podshohlarning podshohi deb nomlanadi shunga o'xshagan agarki biz buni harom deyolmasak ham shohjahon jahongir bunaqa nomlarni qo'ymasligimiz kerak jahongir nima qo'yayotgan odam ma'nosini bilmaydi jahonni tutib turuvchi jahon giyranda fors tilida yoinki shohjahon butun jahonning shohi alloh subhana va taolo hamma olamni shohidir agarki shohjahon bir tavil bilan ba'zi nomlar o'zgartirilsa ham Bunaqa nomlarni qo'yishlik durust emas. Ba'zi katta kishilarning nomi shunday deyishlik bizga hujjat emaydi. Biz dovdiragan xalqlar emasmiz. Alloh subhanahu va taolo bizga kitob va sunnatni tushirgan. Mana shuni bilmoqligimiz kerak. Ba'zi rivoyatlarda habis nom deyilgan ekan. Qozilarni qozisi, hokimlarni hokimi degan nomlar hammasi haqiqiy surati Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ma'nolardir. Shuning uchun boshqaga qo'yishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nomlarni yaxshisini yaxshi ko'rardilar. Nomlarning yomonini nihoyatda malollanardilar va shu narsani tezda o'zgartirardilar. Va har bir nomlardan bir yaxshi fol olardilar, yaxshi niyat bilan olardilar. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, aslam sallamahulloh aslam qabilasi olloh salomat qilsin dedi g'ifar vasaralloh g'ifor qabilasini olloh gunohlarini mag'firat qilsin dedilar usayya asatilla usayya qabilasi ollohga osiy bo'ldi dedilar ya'ni osiylik ma'nosi bor shuning uchun nom qo'yishlikda yaxshi nom qo'ymoqligimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom molikni muvattolarida keltiriladiki bir sog'iladigan tuyaga qaratib kim sog'adi tuyani dedilar bir sutidan ichaylik dedilar bir kishi turdi faqola ana men sog'aman dedi faqolmasbuka seni noming nima dedilar murra achchivoy dedi ya'ni murra lahu ijlis o'tir sen dedi buni kim sog'adi dedilar boshqa odam turdi noming nima dedilar shunda aytdiki harb jang dedi urush ya'ni doim urushda bo'lsin bu deb harb qo'yar ekan mana shuni iblis o'tir dedilar kim shuni sog'adi dedilar men sog'aman noming nima dedilar yaish dedilar ya'ni yashasin dedilar ya'ni yaishu shu nom ekan shu bu o'lim yashasin degan nimada yaishu ha sen sog' bo'lmasan dedilar ya'ni shu nomdan shumlandilar bir ishni buyurganda ham hali qo'pol bir so'z borki kallangni ham degan ya'ni bir har bir narsadan inson birinchi holatda eshitilishligida bir insonning qalbiga bir ta'sir qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umar ibn xattob oldilariga juhayna qabilasidan bir kishi keldi shunda umar ibn hattobni oldilariga noming nima dedilar shihob dedilar ya'ni shihob deb o'tni uch kun uch kunini aytamiz o'tni uchini yongi uch kun kim o'lisan dedi ibn jamra cho'g'voyni o'liman dedi <laughs> ibn man bu opa deding kim dedi ibn virom alanga dedi shunda qaysi qabiladansan dedi minal hurqa dedi hurqa ihtaraqa yonib ketdi degan ma'no ayna manziluka qayerda turasan dedilar biharratinlar dedilar o't chuqurida harratin nor deb laqablangan nomda ya'ni o't chuquri degan harra o't maydoni degan shu yerda turaman dedi olov maydonida turaman degan vayhaka dedi umar ibn hattob adraka ahluka va manziluka faqat ahraqtahum adrik ahlaka va manzilaka tez ahlingayu manzilingga tez yetib bor kuydirding joyingni ham dedi u kishi aytadilarki ularni oldiga keldi hammasi yonib ketgan holatda birodarlar hamma nom shunaqa bo'lsin hamma nomni ajdodgacha o'tdan tashkil topgan bo'lma nom qo'yilgan mana shunaqa hozirgi vaqtda ham shunaqa nomlar yo'q emas birodarlar ba'zi millatlar shu tug'ilish bilan tashqariga chiqar ekan nima ko'rinsa shu nomni qo'yar ekan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlarning yomonidan ehtiyot bo'lar ekanlar hatto shu nomni xohlamas ekanlar bir kishi keldilarda noming nima dedi so'zim dedi g'am dedi e, bal anta sahl sen dedi bir muloyim yumshoq odam bo'lgin deb nomimni o'zgartirsa yo men ana shu dadam qo'ygan nomni o'zgartirmayman qachon shu qayerda bo'lsa g'amni zudga kelaverar ekan ikkimizda shu bor joyda g'am bilan yashadik deb sahobalar rivoyat qilishadilar balo so'zga bog'lab qo'yilgandir o'zi so'zdan ham tilga bog'lab qo'yilganki shu ba'zi so'zlar men bu yerda agarki kulgili bo'lsa ham aytib berishga majburman bu voqeimizda hozir tirik shu odam bu odam aytadiki o'zi turkman xalqi turkmanlarda o'zini qiz bolani turmushga uzatish nihoyatda qiyin bo'ladi birodarlar o'g'il bolani uylash qiyin bo'ladi shu qizi bor odam oson hayot kechirishi ularning urf odatlarida hamma joyda ham islom uyg'urib ketgandek turkmanlarda ham shunaqa birodarlar o'g'il bolasi bor odam juda qiynaladi nihoyat darajada mahrni haddan tashqari ko'p olishadi shuning uchun bu odam solih kishilardan edi birinchi farzand tug'ildi qiz bola ko'rgan edim deydi shuni nomini g'azabim kelib achchig'im kelib o'g'il kerak qo'yibman nomi o'g'il kerak mana shu nomni qo'yganimda alloh subhanahu va taolodan balo nutqqa bog'langan degani senga o'g'il kerakmi deb to'qqizta o'g'il berdi xotin to'rttasini boshqa qizim yo'q deydi shu shu farzandimni uylay olmasdan o'tib ketyapman to'rttasini zo'r uyladim deydi shunaqa mahrni qiyinligidan ya'ni balo nutqqa bog'langan bu hayotimizdagi o'zimni ko'rgan bilgan o'zi hikoya qilib bergan voqeani aytyapman rasululloh sollallohu alayhi vasallamning birinchi halimatu sadiya abdul muttolibni oldiga keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni emizib tarbiya qilgan ayol halima qabilasi sadiya halima muloyim halim degan ma'no sadiya bo'lsa baxt ma'nosi abdul muttolib oldiga keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini emizganlik go'daylik vaqtida arablar boshqada emizib tarbiya qilishganlar chunki shaharda o'sgan bola zaif bo'lib qoladi deyishib sahroda o'stirishganlar san deydilar men banisa qabilasidan ayolman noming nima halima dedilar bu qaysi qabiladansan desa banisaqdan bax bax dedi abdul muttolib sadun va hilmun baxtdan halim degan jamlanibdi mana bunga beraman dedilar shuni tarbiya qildi har bir nomdan bir yaxshilik olishlik shu kimki farzandini ham hijolat bo'lmasligi va uning farzandini voyaga yetishi haqida nomini yaxshi qo'ymoqligi kerak savol tushadiki nomni o'zgartirib olsa bo'ladimi ismlarni o'zgartirib olishlik bo'ladi birodarlar mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p nomlarni o'zgartirdilar bir kishini kunniyat bilan chaqirsa bo'ladimi masalan bir kishini farzandi nomon bo'lsa abul nomon nomonni dadasi deb chaqirsa bo'ladimi dadasini ya'ni chaqirsa bo'ladimi bo'ladi kunniyati yo farzandiga nisbatlash shunday bo'lgan nomni kunniyat deymiz nomlashlik otaning haqqidir va bu onani haqqi emas birodarlar deb oyati shunga dalolat kunniyat ism laqab uch narsa kunniyat ism laqab uchovi ham kishini o'ziga dalolat qilsa ham lekin ism nomi zikr qilinganda maqtov ham mazammat ham tushunilmaydi bir odamni ismi aytilganda bundan maqsad uni maqtash yo malomat qilish bo'lmaydi ism deb shuni aytamiz kunniyat deb bo'lsa farzandiga nisbatlab aytishlikni falonchini dadasi deb chaqirilishligini kunniyat deymiz laqab bo'lsa mazammat ko'proq bilinib turadigan narsani laqab deymiz qur'oni karimda birovlarga laqab qo'yishlik mumkin emas laqablar bilan bir biringlarga chaqirmanglar laqab otishmanglar bu laqab otishlarni paydo bo'lishligi ham johiliyat fe'llaridandir farzandni xatna qilishlik haqida birinchi marta xatnaning bashariyat tarixida vujudga kelishligi ibrohim alayhissalomni alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurdi qur'oni karimda alloh taolo ibrohim alayhissalomni buyruqlar bilan imtihon qildi ibrohim alayhissalom bu buyruqni komil qildi ibrohim alayhissalom o'zlarini o'zlari xatna qilganlar sakson yoshlarida olloh buyurgan xatna qilishlikka shundan bizga millati ibrohim ibrohim alayhissalomning bu sunnatlari bizga meros bo'lib qoldiki bu meros ibrohim alayhissalomdan tortib rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga buyurdilar o'n narsani fitratdan deb sanadilar bu o'n narsaning ichida bittasi xatmadir. xatnaning manfaati bu narsani hozirgi yangi tabobat ham buni kashf qildiki bunda insonga juda ko'p manfaatlar bor ekanligini ko'p kasalliklarning ko'p zarar kunanda moddalarning shu yerga o'rnashligi agar xatna qilinmasa shu narsa bayon bu hozirgi tibb buni isbotladi hatto islomga qarshi bo'lib xatna qilingan vaqtda uning lavozimidan chetlangan odamlarni ham alloh subhanahu va taolo burunlarini yerga ishlab xatnaning foydali ekanligini tan oldirdi allohga hamdlar bo'lsin shuning uchun islomni qabul qilgan kishi mabodo xatna qilinmagan bo'lsa nechi yoshda bo'lishligidan qat'iy nazar xatna qilishlikka ulamolar buyruq qilishgan va sochini oldirib tashlashlikka buyurganlar. Chunki kufr sochi ham tepadan tushib ketsin degan. Boshqa islom sochi chiqsin degan. Shunchalik islom bilan butunlay tozalanib g'usl qiladiki, shun bilan ma'naviy tarafdan ham gunohlardan pok bo'ladi, jismini ham pokizalaydi. Biz buni Adnaning manfaatlari haqida buni bayon qilib o'tirishligimizning hojati yo'q. Bundagi ko'p zararlarni hozirgi fan kitoblarni o'qigan kishilar hammasi buni bilib olishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashrun minal fitrah dedilar o'nta narsani bu fitrat islomning buyruqlaridan deb sanadilar beshtasi boshda beshtasi jasadda bo'ldi birinchi mo'ylovni qisqartirish boshdagi fitrat va mazmaza og'izni chayqash istinshoq burunga suv olib burunni tashlash misvoq tutishlik mana bu vatarqurros ya'ni sochni tarjil sochini tarashlik bu narsalarni hammasini besh narsani fitratdan deydi bu boshdagi fitratlar jasaddagi tirnoq olish va maxfiy o'rinlarni poklash va xatna va qo'ltiq ostini tozalash va tahorat vaqtidagi nopok o'rinlarni yuvib tozalashlikni fitratdan dedilar hozirgi fan olimlari mana bu narsadagi hikmatlarni ochib buni bayon qilib tamomlay olmayapti birodarlar hozirgi dunyodagi olimlar to'plangan majlisda ishtirok etganligimizda shu sohada juda ko'p bir bayonlarni qilishdilar dunyodagi insonga zarar beradigan moddalarni ko'p o'rnashadigan joyi og'iz bo'lishligini tirnoq bo'lishligini mana bu xatna qilinmagan o'rinlar bo'lishligini va qo'ltiq ostlari bo'lishligini mana bu narsalarni hammasini bayon qilishligi ilmiy yo'l bilan bayon qilishib islom buni bir ming to'rt yuz yil ilgari odamlarni bunaqa ilmiy kashfgacha qurbon bo'lib yo'g'ib ketishligiga qarab turmasdan kashf qilganligi biz uchun allohni juda katta marhamatidir turadi ba'zi bir rivoyatlarda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki ulamolarning ko'plari hatma qilinmagan odamni so'ygan narsasi halol emas deyishgan va uning guvohligi ham o'tmaydi deyishgan buni ko'p ulamolar mana shunday deb e'tibor qilishganlar abdulloh ibn abbos al aqlas la tahillu lahu salatun va la tu'kalu zabihatuhu va la tajuzu lahu shahada degan ekanlar kamolot yoshiga yetsa xatna qilinmagan bo'lsa uning namozi ham durust emas so'ygan narsasi ham yeyilmaydi va uning guvohligi ham o'tmaydi degan ekanlar alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natdilar shu payg'ambar qilib jo'natishlik bilan birga bizga hayotimizdagi hamma narsani bayon qilib berdilar bu qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga yo'llaydi mana bu biz birinchi takror aytamiz tug'ilganimizdan to vafot qilgunimizcha qandaydir bir yo'lga ergashishga majburmiz xohlaylik islom yo'liga ergashaylik xohlaylik boshqalarning yo'liga ergashaylik unda boshqalarning yo'liga ergashishlik bilan shular jumlasidan bo'lib qolishlikni ham esdan chiqarmasligimiz kerak mana bu birinchi tug'ilgan bola haqidagi tug'ilgan bolaga taalluq topuvchi ba'zi hukmlarni hozir aytib o'tgan bo'ldik menimcha mana bu sunnat amallarni qilmasak biz majbur bo'lib bid'at amallarni qilamiz mana hozirgi vaqtda o'ylaylik bu qilinayotgan hozirgi xatna to'ylar hech qanday islomga yo'dirdiradi xotirjam bo'laylik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida biror marta bu ish bo'lgan emas birodarlar kim buni to'g'ri deb tavjih qilayotgan bo'lsa islomni o'zgartirishlikka harakat qilayotgan odam deb bilamiz bid'atga chaqirayotgan odam deb bilamiz chunki ba'zi bir kishilar aytadiki axir bir sunnatni ulug'lash deb qo'yishadi agar sunnatni ulug'lash bo'lsa ashoblar ulug'lashgan tobiinlar ulug'lashgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ulug'lash u kishining ko'rsatmalariga muvofiq ish qilishlik bilan bo'ladi u xatna to'yi qilayotgan odamlar mutlaqo islomda yo'q narsani qilayotganlar xotirjam bo'lsinlar o'zlarini har xil so'zlar bilan qanoatlantirmasin ba'zi bir kishilar agar aytsaki sunnatni ulug'layapmiz desa sunnatni ulug'layapsiz desa o'zicha ray topayotgan bo'lsa unda shunga kanday sunnaylar choldirib katta bir e'lonlar qilib shunday qilayotgan bo'lsa o'nta narsa sunnat nima uchun buni ichida hatnani ham faqat o'zini tanlab oldi qo'ltig'iga yuzini oldirayotgan vaqtida ham shunday osh qilib kanday sunnay choldirib oldiradimi bu ham sunnat bu sunnatni ulug'lasin undan ko'ra bu maxfiy aytsa bo'laveradigan Bu xatna xatnani yana ham maxfiyroq qilishligi kerak bo'lgan amaldir. Shuning uchun boshqa sunnatlar ham o'ylab ko'raylikki, bu biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bilangina qilganimizda biz zokirlar jumlasidan bo'lamiz va sunnatni ihyo qilgan bo'lamiz. Kim mening sunnatim ummatimning fasodi bo'lgan vaqtda vujudga keltirsa unga yuzta shahidning ajri bo'ladi dedilar shuning uchun sunnatni ihyo qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak ba'zi bir kishilar bu juda mubolag'a so'zu yuzta shahid juda katta ajru deysiz lekin ummat fasod bo'lgan vaqtda bitta sunnatni ihyo qilishlik uchun yuz marta shahid bo'lishlikka sal qolasiz birodarlar mana bu narsani hozirgi vaqtda ko'rib turibmiz bir sunnatni ihyo qilishlikka harakat qiling buzilgan odamlarni ichida siz yuz marta shahid bo'lishlikka sal qoladi shuning uchun alloh subhanahu va taolo nasib qilsa biz mana tug'ilgan bolaning hukmiga taalluqli bo'luvchi sunnatlarni bir qisman bayon qilgan bo'ldik bundan keyin sunnat amallarni qo'limizdan kelganicha bayon qilamiz bunga ergashishlikni alloh taolo nasib qilsinda va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bilan allohning muhabbatiga sazovor bo'laylik gunohlarimizni mag'firat qilinishligiga sazovor bo'laylik bir kishi so'rabdiki hozirgi darsimizga taalluqli bo'lgan masalan meni o'g'limni nomi sulton muhammad said shuni o'zgartiraymi deb so'rabdilar agar sulton muhammad ma'nosini Sultan muhammad ya'ni bu meni o'g'lim Sultan muhammad bo'lsin ya'ni faqat muhammad o'zida bo'lmasin sulton ham bo'lsin degan niyatda bo'lsa o'zgartirishlikka hojat yo'q agar shu ma'noda bo'lsa endi mabodo o'zini yuragida shubha bo'ladigan bo'lsa o'zgartirilsa bunga hech qanday zarar yo'q tushunarli bo'lganda sulton masalan Olim Abdurrahmon degan nomga o'xshagan ma'noda. Abdurrahmonla bo'lmasin, o'lim olim Abdurrahmon bo'lsin deganga o'xshagan bo'lsa, durust bo'laveradi. Sayyid degani masalan, sayyid deb xitob qilishlik birovlarga mumkin bo'ladi. Lekin sayyidu valari adam mumkin emas. Saharlikdan keyin o'qish mumkin emas. Saharlikda agar subh vaqtida qilgan bo'lsa, subh vaqtigacha subh bo'lishi bilan to'xtatgan bo'lsa subhidan keyin bu tahajjud o'qish mumkin emas ushurni qiz farzandlarga bersa bo'ladimi debdi yo'q qiz farzandlarga ushurni o'zini farzandiga ber bo'lmaydi birodarlar ushur sadaqotlarni bermaydi shu so'z bilan bitta gap qoldi qizlarni ko'p karih ko'rishlik haqida ahmad ibn hambalni oldiga bir kishi kelib shu juda qizim ko'p degan ekanlar deganlarda payg'ambarlar qizlarining otasi deb qo'ygan ekanlar ham tarixda haqiqatda tekshirilsa payg'ambarlar abul banot bo'lganlar ko'p qizlarni otasi bo'lganlar bu alayhissalomni qizlari bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizlari bo'lgan juda ko'p payg'ambarlar abul banot bo'lganlar ko'p qizlarning otasi bo'lishganlar deb ahmad ibn hamda shunday degan ekanlar alloh subhanahu va taolo bu yerda bir kishi bir volidalari betob ekan alloh shifo bersin volidalariga bir dadalari osiy bo'laveradigan ekan alloh taolo mafiyat yo'lidan qaytarsin bu birga ilm majlisiga e, uzoqroq joylardan bu darvozada kelishdilar alloh subhanahu va taolo hammalarini qadamlariga katta ajrlar bersin ba'zi bir kishilar duo qilinglar anki bizga alloh subhanava taolo ilm bersin deyishibdilar alloh taolo ilm bersin ilmlarga amal qiladigan ilm bersin alloh subhanava taolo dardlarga ham mana shifo tomla bersin va sallallohu taala ala xayri muhammadin va alihi ashabihi ajmain